Nobel Premio 2022 Genetico de Prahomoi Genetico estas unu el la medicinae facoi qui plei forte evoluis dum la lastai iaroi. Medicinistoi foie esprimas la ideon che la medicino de estontezo basigios essence sur la geneticae conoi. La Nobel Premio 2012 shine confirmas di voyon. Char la Sveda Academio premis la Stockholman scientiston Svante Peibo pro lia decifrado de la genaro de malaperinta i pra el la hom primatoi li cunmetis la tutan dono a de la tiel nomata homo el Neandertalo, quiu malaperis antau quardec mil iaroi. La premiito laboras de iardecoi en la campo de evolu antropologio en Germanuio. Li estas pioniro en la el trovo de geneticae structuroi de prahomoi. Comence li pristudis egiptain mumioin. Liae studoi turnigis al la pra homoi, ciam firmigis la hipoteso che ciui homoi devenis de estuloi ciui el el Africo. Ciui geneticae datumoi ec de la fino de la dudeca iartcento indicis tiun devenon de la tuta homaro. Tamen, raffinitae tre detalai geneticae studoi montris che eble neandertalai prahomoi posedis eroin de genoi quiui ne devenis de Africae prauloi. La nova el trovoi montris che probable la Africae prahomoi mixigis cum la neandertalai tiel che niai genoi devenis de ili ie quanto de 2%. procentoi. Fakte, aliai mixajoi de spezioi de prahomoi certe ocasis dum iar miloi, cio formis veran enigman reton en nia homa origino. Ien la granda contribuo de la nova Nobel premiito. La moderna homo resultis de complica amplexa interagado cae mixado inter malsamai pra homoi. La nomo homo el neandertalo devenis de la facto che la restajoi estis trovitei en mineio, en germanuio, en 1856, en la valo de Neander. Tio ocasis tri iaroin antau la publicigo de la epoc fara verco evoluo de la spezioi de Darwino. Fakte, en 1829 oni iam estis trovintai fossilioin de la sama spezio en la nona Belguio. Homo neandertalensis vivis antoproximume proximume quartcent mil iaroi en Europo cae en Mesoriento. Antau la malapero de tiu spezio, ocasis cun vivado, cun homo sapiens. Oni supposas che citiu lasta influis la malaperigon de la unua pro concurado. La cerbo de neandertaluloi estis dec procento in malpli granda ol la nia. La novai el trovoi tamen montras, che gilasis al ni sian etan spuron.